บุ๊กทูสี่สตีรีที่โรงเรียนวโชลีเราอยู่ที่ไหนคิสมอเราอยู่ที่โรงเรียนสมอวโชลี เรากำลังเรียนหนังสือ อิมา m o p อุก นั่นคือนักเรียน โทโซดิยาคีนั่นคือคุณครู โทเยอุชิเทลิซานั่นคือชั้นเรียน โทเยราสเรต เรากำลังทำอะไรอยู่ k a ย delamo เรากำลังเรียนหนังสือ Učimo se เรากำลังเรียนภาษา Učimo se jezik ผมเรียนภาษาอังกฤษ u ช i m se angliščino คุณเรียนภาษาสเปน Učiš se š p a n š ช i n นเขาเรียนภาษาเยอรมัน Uči se n e m š ช i n นเราเรียนภาษาฝรั่งเศส Učimo se f r a n c o š ช i n นพวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียน Učite se italijanščino. พวกเขาเรียนภาษารัสเซีย Učijo se ruščino. การเรียนภาษานั้นน่าสนใจ Učenje jezikov je zanimivo. เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆ Hočemo razumeti ljudi. เราอยากจะพูดกับคนอื่นๆ Hočemo se pogovarjati z ljudmi.